ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد Na hakika tumemuumba mtu nasi tunayajua yanayompitikia katika nafsi yake. na sisi tuko karibu naye kuliko mshipa wa shingoni mwake. Idh yatalaqqa almutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, wanapopokea wapokeaji wawili wanaokaa kuliani na kushotoni. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid hatamki neno ila karibu yake yupo mwangalizi tayari wajaat sakratul maut bil dhalika ma kunta minhu tahid na uchungu wa kutoka roho utamjia kwa haki hayo ndiyo uliokuwa ukiyakimbia nufikha fi sur dhalika yawmul wa'id na litapulizwa baragumu hiyo ndiyo siku ya miadi wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid na kila nafsi itakuja na pamoja nayo mchungaji na shahidi laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka alyawma hadid kwa hakika ulikuwa umeghafilika na haya basi leo tumekuondolea pazia lako na kwa hivyo kuona kwako leo ni kukali وقال قرينه هذا ما لدي عتيد Na mwenzake atasema huyu niliye naye mimi kisha tayarishwa. القيا في جهنم كل كفار عنيد Mtupeni katika jahannam kila kafiri mwenye inda. مناع للخير معتد مريب Akatazaye kheri arukaye mipaka mwenye kutia shaka alladhi ja'ala ma'a allahi ilahan akhara faalqiyahu fil adhabi shadid aliyeweka Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu basi mtupeni katika adhabu kali qala qarinuhu rabbana ma atwaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id mwenzake aseme e mola wetu mlezi sikumpoteza mimi bali yeye mwenyewe alikuwa katika upotovu wa mbali. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum wa'id aseme msigombane mbele yangu nilikuleteeni mbele onyo langu. Ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lilabid, mbele yangu haibadilishwi kauli wala mimi si wadhulumu waja wangu Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Ninaapa bila shaka tumemuumba mtu na sisi tunajua hata anayosemezwa na nafsi yake na sisi kwa kuzijua hali zake zote ni karibu kuliko mshipa wake wa damu ulioko shingoni mwake. Na hicho ndicho kitu kilicho karibu mno naye. Watakapokutana malaika wawili walinzi, mmoja anakaa kuliani na mwingine anakaa upande wa kushoto, wakiviandika vitendo vyake. hali mtoki neno ila yuko karibu naye malaika tayari kuandika neno lake. Na yatapokuja machungu ya kukata roho kwa haki isiyo na shaka ndani yake, hilo ni jambo la kweli ulilokuwa ukilikimbia. Na baragumu litapulizwa kwa mpulizo wa kuwafufua watu. Kupulizwa huko kutakuwa siku hiyo ya kuteremka adhabu aliyoahidiwa. Na kila nafsi njema na mbaya itakuja na pamoja nayo wa kuichunga kuipeleka kwenye mkusanyo na wenye kuwatolea ushahidi wa vitendo vyao. Wataambiwa kumtisha huyo mwenye kukadhibisha Hakika wewe huko duniani ulikuwa umekafilika kabisa na haya unayosononeka nayo hivi sasa. Basi sisi tumekuondolea pazia lililokuwa likikuzuia usiyaone mambo ya akhera. Basi jicho lako hii leo linaona kwa nguvu. Na shetani wake aliyekuwa mwongozi wake duniani atasema, kafiri huyu aliyoko kwangu yuko tayari kuingia jahanamu kwa kupotezwa nani? Malaika wawili wataambiwa watieni katika jehanamu kila aliyepita mipaka kwa ukafiri na aliyepita mipaka kwa inadi na akaiacha kuifuata haki na akapita mipaka kuzuia kheri mwenye kudhulumu akaipindukia haki mwenye kumtilia shaka Mwenyezi Mungu mtukufu na aliyoyateremsha alimfanya Mungu mwingine wa kumwabudu pamoja na Mwenyezi Mungu basi mtupeni huyo katika adhabu yenye mwisho wa ukali Shetani atasema kumrudi yule kafiri, ewe mwana wangu mlezi, mimi siye niliyemfanya awe mwenye kuasi, lakini yeye mwenyewe alikuwa katika upotovu wa mbali na haki, na mimi nilimsaidia tu kwa kumpotoa. Mwenyezi Mungu mtukufu atawaambia makafiri na wenzi wao, msigombane mbele yangu hapa pahala pa hisabu na malipo na mimi nilikuleteni mbele duniani onyo juu ya kukufuru kwenu, kukataa ujumbe wangu niliyotuma kwenu, nanyi hamkuamini. Hapana la kugeuza kauli iliyo kwangu na onyo langu kuwatia makafiri motoni, wala mimi si mwenye kuwadhulumu waja, kwani simwadhibu mje yote bila makosa.